Mada hii inaletwa kwako na uongofu.com. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته leo hii napenda kukuletea hadithi moja miongoni mwa hadithi za mtume wetu mwalimu wetu, kiongozi wetu, kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadithi ambayo ameipokea al albukhari al-Bukhari. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatwambia, man kana halifan falyahlif billah au liyasmut, mwenye kuwa mwenye kuapa au mwenye kutaka kuapa, basi na aape kwa jina la Allah au anyamaze. Allahu akbar. Mwenye kutaka kuapa basi na aape kwa jina la Allah au anyamaze. Hadithi hii inatutaka Waislamu tusiape kwa chochote, kwa lolote na kwa jina lolote, bali tuape kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi ambayo ameipokea alimamu Ahmad Shakir na alimamu Ahmad katika Musnad Eh, ukurasa wa nane na tisa anasema mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam man halafa bighairi llahi faqad ashrak, mwenye kuapa kwa jina lisilokuwa la Allah hakika huyo amefanya shirki. Mpenzi mtazamaji wa Kiislamu, jitahidi utakapoapa basi uape kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Leo hii hapo visivyokuwa sahihi katika dini vimekuwa ni vingi sana. Kwa mfano, leo mtu anaapa kwa jina la mama yake mzazi, utasikia akisema mama yangu mzazi vile, utamsikia akisema na dini yangu ya Kiislamu, utamsikia akisema kaburi saba zinibane, utamsikia akisema na msikiti wa Ijumaa upo mbele yangu utamsikia akisema na msahafu wa mtume viapo vyote hivi siyo sahihi kwa sababu hata mashaf si maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni maneno ya allah na ni kitabu cha allah subhanahu wa taala mwenye kutaka kuapa basi aape kwa jina la allah na ikiwa hawezi basi ni bora anyamaze na mwenye kuapa kwa jina lisilokuwa la allah hakika amefanya shirki hadithi hii ameipokea alimamu al-bukhari kwa nambari alfu mbili mia sita sabini na tisa hadha wasala llahu wasallama وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com.